që është përgatitur në studion Zëri Islam, me shpresë se do të ndikojë në ngritjen e vetëdijes fetare, moralit dhe nëse do Allahu subhanahu wa taala do të jetë shkak për përfitimin e kënaqësisë së tij. Dituria e lavdruar dhe dijetarët e lavdruar të cilët kanë ardh në Kur'an Në dhe të krejt, Allah subhanu wa ta'ala kur e përmend fjalën dituri ka për qëllim Me gradën e pejgamberllëkut janë ata ehlul ilmi, dijetarët, dhe pastaj kërkimi i diturisë është një rrugë prej rrugëve e cila çon në xhennet dhe kjo është mjaft për vlerën e diturisë, sikur t'ishte vetëm ky hadith kish qenë i mjaftueshëm. Vërtet melekët kur kalon kërkuesi i diturisë i kësaj diturie i lëshojnë krahët e tyre nga modestia Që e kanë ndaj kërkuesit të diturisë. Gjithashtu, fjala e Allahut subhanahu wa taala flet për diturin, "Wa kul rabbi zidni ilma." Thuaj, o Zoti im, më shto diturin. Kjo flet për vlerën e diturisë. dhe që e ka përcjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka krahasuar sikur ai i cili ka sy edhe ai i cili nuk e ka këtë dituri me atë i cili është qorr ka thonë a është i barabartë ai i cili kjo që është zbrit e di që është hak edhe ai i cili e po mohon këta e që është qorr inna ma yatadhakkaru ulul albab këta e kuptojnë Vetëm ata të cilët kanë mend. Gjithashtu, prej vlerës diturisë, është se Allah subhanu wa ta'ala për dëshmi të teuhidit, njëshmërisë Allahut subhanu wa ta'ala i ka marrë dijetarët ka thonë shahida Allahu ennehu la ilaha illa hu dëshmon Allahu për veten e tij se nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij Dhe i kemi dhënë dritë me ecë në mesin e njerëzve, kemen metheluhu fi dhulumat, a është i barabartë ky që e kemi ngjallë, ka qenë i vdekur, do të thotë ka qenë i vdekur, s'ka pas udhëzim, s'e ka njoftë Allahun as pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, s'e ka njoftë këtë dituri, pastaj Allahu ja ka mundsuar me kuptu këtë dituri, këtë udhëzim. Edhe pasi që ka qenë i vdekur, e kemi bo t'gjallë, a është i njëjtë dhe ja kemi dhënë dritën me këtë udhëzim, me këtë dritë, hec, ka qenë apo është shumë e madhe. Domethënë Allahu Azze ue Xhel, diturisë çka e ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi sallam, në këtë ajet është tu e lavdrua. Njona, pjesa e parë e ajetit, ku thot të ka mësu atë që nuk e ke ditë, flet E kush të argumentohet, kush të kundërshton ty Muhammed, pasi që të është ardhë ty dituria, domethënë krejt Allahu subhanahu wa taala kur e përmend fjalën dituri, ka për qëllim kjo çka i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është ajo dituria më e lavdruar dhe dituria më e lartë për të cilën na flet Kurani dhe Sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu subhanahu wa taala edhe e ka qujt dritë edhe e ka qujt shpirt. Shkaku që Allahu subhanahu wa taala e ka qujt shpirt këtë dituri është se i ngjall zemrat e vdekur me këtë dituri, zemrat të cilat kanë vdek që janë largue rrugës apo kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala, ato janë zemra të vdekura edhe me këtë dituri Allahu i ngjall me ec në mesin e njerëzve, kemen metheluhu fi dhulumat, a është i barabart ky, që e kemi ngjallë, ka qenë i vdekur, domethënë ka qenë i vdekur, s'ka pas udhëzim, s'e ka njoftë Allahun as pejgamberin sallallahu alaihi sallam, s'ka njoftë këtë dituri, pasaj Allahu ja ka mundësu me kuptu këtë dituri, këtë udhëzim. Edhe pasi që ka qenë i vdekur, e kemi bo të gjallë, a është ky i njajtë, dhe ja kemi dhonë dritën me këtë udhëzim, me këtë dritë, hecë, qofshin ato lidhjet me njerëzit, gjithashtu dituria, domethënë njohja e Allahut, cilësive të tij, dhe çka ka obligim njeriu ndaj Allahut subhanu wa ta'ala. Domethënë, qoftë ajo dituria e fikhit, apo dituria e akides, apo dituria e teuhidit, krejt këto ka për qëllim Allahu subhanu wa ta'ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi sallam kur e përmendin fjalën dituri. Pra, Kurani njef këtë dituri Dhe kjo është dituria të cilën gjithmonë kur flet Allahu ka për qëllim këtë dituri fetare, domethënë atë që ka zbrit, shpalljen, vahjin, gjithashtu ka edhe dituri të tjera të cilat i ka përmend Allahu azza në Kur'an dhe një lloj diturie ka përmend prej diturive e cila s'ka në asnjë aspekt, në asnjë anë nuk ka lavdatë. Gjithmonë e shitën fejnë e tyra për këtë interesin e tyre se s'ka në ahiret kurrfarë të drejte do të thotë sihrin e ka përmend Allahu azze ue xhel dituri e ka quj dituri është diçka që mësohet ka mundësi njeriu me mësu atë edhe me vepru me ta mirëpo nuk është e dobishme Allahu azze ue xhel asnjëherë kur e ka përmend sihrin nuk e ka përmend si dituri të dobishme gjithashtu prej diturive të padobishme e të pavlefshme në islam është edhe dituria Wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. I zuni ata, i mbuloi ata ajo me të cilën ata u tallshin. Diturinë që e kishin ata, u kënaqnin me dituri që e kanë, që me shfrytëzu atë dituri për me iu kundërvu pejgamberëve. Dhe kjo dituri, çdo dituri e cila mësohet me qëllim me ju kundërpërgjigj, me luftu këtë që ka zbrit nga Allahu subhanahu wa taala, është dituri e padobishme. Gjithashtu është edhe një pjesë tjetër e diturisë, një lloj tjetër e diturisë, Dhe ato janë shkenca tjera të cilat ndonjëherë janë dobishme e ndonjëherë janë dëmshme. Dobishme janë kur janë shërbimin e kësaj diturie, të cilën e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala dhe shërbimin e muslimanëve dhe ndihmën ndaj muslimanëve dhe kur janë pavlefshme, të palavdushme në islam, janë kur ajo dituri është në shërbimin e jo muslimanëve dhe në shërbimin e kufrit e jo në shërbim të imanit. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka përmend dijetart dhe u ka dhënë lavdata. Dhe ka për qëllim ata dijetar të cilët e bartin këtë dituri të vlefshme që është me vlerë dhe veprojnë me këtë dituri në veten e tyre dhe në mesin e njerëzve dhe ia msojnë njerëzve dhe e përcjellin këtë dituri. Këta janë dijetart të cilët kanë lavdat në Kur'an, që i ka lavdruar Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa, nëse është prej njerëzve të cilët e posedon këtë dituri, të cilën Allahu e ka lavdruar, diturin e shpalljes, vahjit. Megjithatë ai nuk vepron me të, ky lloj dijetar nuk hin në atë grupin aty të dijetarëve që Allahu i ka lavdruar. Ngase s'ka mundësi m'u bashku në një send. Hidhrimi i Allahut bashk Ngase Allahu subhanahu wa taala ka urrejt që dikush me mësu dikënd diçka, me i thon diçka, me urdhëru me porosit në të mira, pastaj mos me vepru. Andaj s'ka mundësi me kanë ata kësaj pale, cilën Allahu subhanahu i ka lavdru. Madje Allahu subhanahu wa taala atë dijetar i cili apo atë njeri i cili është i ditur vepron në kundërshtim me atë që e din e ka zbrit në shkallën e xhahilit injorantit e jo në shkallën e dijetarit thot Allah azza wa Dhe sa e keqe është ajo për të cilën e shitën ata veten e tyre. Lau kanu ya'lamun sikur ta kishin dit. Surja Bekare ajeti njëqind e dy. Në fillim Allahu azza wa jal thot, wa laqad alimu. Ata e dinin, e dinin do të thotë e kanë ditë se çka kanë tu vepru. Megjithatë në fund të ajetit ka thonë sikur ta kishin dit. I ka zbrit në shkallën e injorantëve, për shkak se nuk kanë vepru me atë që e kanë ditë, po kanë vepru në kundërshtim me atë që e kanë ditë. Dituria është mjet prej mjeteve. Lejse maksuden li nefsihi. Nuk është në veten e tij qëllim. Domethënë njeriu kur fillon me mësu diturin, nuk është dituria shkak që ai ka fillu me mësu. Qëllimi i tij duhet me kanë për me arrit knaqsinë e Allahut, ndërsa dituria është mjet. Kjo është shkaku që na obligon me mësu diturin. Përndryshe, nuk ish pas nevojë ne me mësu. Po qëllimi është për me arrit knaqsinë e Allahut, andaj dituria është mjet. Flet këtu për vlerën e diturisë. Thot Kurtubiu ka disa çështje. Prej çështjeve kryesore është se Allahu Azza wa Jall e obligoi Ademin alayhis salam që t'ja mëson melekëve emrat. Dhe nga kjo e morr vlerën Ademi alayhis salam ku u obligun melekt me i bo sexhde Ademit alayhis salam. Dhe i boni melekt Me gjithë vlerën dhe ibadetin të cilën ja bojnë Allahut subhanahu wa taala, nxënësa të Ademit alayhi salam, dhe atij ja ngriti gradën derisa i obligoi melekt në formë nderi respekti ndaj Ademit me i bo sexhde. Dhe kjo flet për vlerën e kësaj diturie. Siç flet ky ajet, pasi që Allahu që e kanë ndaj kërkuesit të diturisë. Thot Kurtubiu, këtë e bëjnë ngase ju ka mbet nga ai obligimi që ka bë Allahu melekëve me i bo sexhde Ademit alayhis salam, ju ka mbet tashti gjithmonë kur të kalon njeriu i ditur i cili vepron me diturinë e tij, që ata të lëshojnë krahët e tyre dhe të tregohen modestë dhe ta ulin veten e tyre para atij i cili din. Gjithashtu, fjala e Allahut azza wa jall Ma shto diturinë, kjo flet për vlerën e diturisë. E ka përmend Buhariu këtë ajet dhe e ka vënë në kapitullin vlera e diturisë. Thot Ibn Haxheri gjatë shpjegimit, li anna Allah, këtë e ka bën Buhariu, për shkak se Allahu subhanahu wa taala nuk e ka obliguar pejgamberin me kërkuar ndonjë lutje prej tij përveç se diturisë. S'ka naj ajet ku i ka thënë kërko ti prej meje këtë. S'ja ka mësuar ndonjë lutje përveç kësaj ka thënë wa kul rabbi zidni ilma. Thuaj o Zoti im, ma shto mu diturinë. E njëjta njëjtën që e ka vepruar edhe Musa, siç ka ardh në hadithin e Buhariut, se Musai alayhis salam duke qenë n'mesin e beni Israilëve, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, erdhi një njeri nga beni Israil dhe i tha: "O Musa, a ka dikush I cili din më shumë se ti. Tha Musa alayhis salam tha jo. Nuk ka. Nuk di që dikush din më shumë se unë. Allah subhanahu wa taala i tha po, ka një rob i imi edhe ai është Hadiri. Thot po, është një rob i imi dhe e ka obliguar me shkuar siç ka ardh në transmetime dhe aty ku do të humb peshku, kthehu se aty do ta gjesh, pastaj e ka gjetë dhe ka kërkuar prej atij që me i dhon diturinë. Do thotë edhe Musa alayhis salam ka qenë edhe pse Khadri ka qenë me vlerë më pak se Musa, se Musa alayhis salam është më me vlerë se sa Khidri. Ngase në çështjen, në punën e Khidrit ka polemikë. A është pejgamber apo është njeri i thjeshtë musliman i mirë Mik i Allahut subhanahu wa taala, i dashur prej dashurve të Allahut, mirëpo jo pejgamber. Ndërsa pejgamber janë dy lloje, rasul edhe nebi. Rasul është ai që i ipet libër dhe thret në atë libër. Dhe thret në atë sheriat që i është dhanë, kur Musait edhe pejgamberit alayhis salam dhe Isaut. Ndërsa nebi është ai pejgamber i cilit i vjen shpallja dhe obligohet me thirrë në thirrjen e Rasulit që ka qenë para tij. Domethënë thret në librin që ka ardhur ndonjë pejgamber para atij. Ndërsa disa prej dijetarëve kanë thënë se është pejgamber, për shkak se në fund ngjarjes që e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në suratul Kaf, Në fund ngjarjes, kur është ndarë nga Musai, ka thënë, "Këtë që e veprova unë, nuk e kam vepruar nga vetja, por e kam vepruar me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala." Dhe këto ulema thonë se kjo është argument se ai ka qenë nebi, mirëpo s'ka pas libër, nuk ka qenë rasul. Ndërsa Musa alayhis salam ka qenë rasul. Në këtë anë Musa është më me vlerë se sa ai, se Musait i është dhënë libër. Megjithatë, ka shkuar me marr diturinë prej tij. Nëse nuk është pejgamber Me mendimin tjetër të ulemave, të cilët kanë thënë se është veç wali min awliya ila, një mik prej miqve të Allahut, një i dashur prej dashurve të Allahut, mirëpo atij nuk i ka ardhur shpallja, atëherë s'ka më aspak me dyshu se Musa prap ka qenë më me vlerë se ai, sepse ai as pejgamber nuk ka qenë. Në edhe këtë arsye, në të gjitha anët, Musai është më me vlerë se sa Khidri. Megjithatë, Allahu subhanahu wa taala ka thënë del, ka dalë dhe ka kërkuar diturinë prej Khidrit. vetë ata të cilët kanë mend. Gjithashtu prej vlerës diturisë është se Allahu subhanahu wa taala për dëshmi të teuhidit, njëshmërisë së Allahut subhanahu wa taala i ka marrë dijetarët. Ka thënë shahida Allahu annahu la ilaha illa hu. Dëshmon Allahu për veten e tij se nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij. Wal malaikatu dhe melekt wa ulil ilmi qa'iman bil qist dhe atyre që u është dhënë dituria pasi që Allahu subhanahu wa taala në dëshmi nuk merr vetëm se njerëzit e drejtë ngase dëshmitar mundet me kanë njeri i drejtë këto është pastrim lavdatë atij i cili posedon dituri dhe në të njëjtën kohë është lavdatë diturisë pastaj përmendja e dijetarëve bashkë me melekt Në dëshminë e teuhidit është argument për vlerën e diturisë dhe atyre që e bartin këtë dituri. Siç ka përmendur edhe Ibn Qayyim rahimahullah, nga vlera e diturisë që ka ardhur në Kur'an është se Allahu subhanahu wa taala në surën Maida, në sure të tjera kur flet për gjahun, flet për çenin e mësum dhe çeni i cili nuk është i mësum. Ka përmendur sura Maida se prej gjahut i cili lejohet për muslimanin është ai gjah të cilin e zën çeni i mësum. Që do të thotë se çeni i cili nuk është i mësum, për me zën gjahun, nëse e zën gjahun leprin ose diçka, Ajo është e këthyme prap, nuk pranohet. Që do të thot, krejt çka s'është e kësaj feje, e që veprohet m'u afru te Allahu me te, është e papranume. Kjo është kuptimi çka e thot hadithi. Ndërsa, Në mënyrë indirekte, ky hadith na e bën neve të qartë, ngase s'ka mundësi njeriu me ditë se cila vepër është e pranuar te Allahu përveçse nëpërmjet diturisë. Andaj gjithë ata të cilët veprojnë vepra të cilat Allahu nuk i pranon dhe kanë rënë në këtë hadith siç e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam siç e ka transmetuar Muslimi nga Aisha radhiyallahu anha, është shkaku i mosditurisë, mosnjohjes kësaj feje, sikur ta kishin njoft kishin vepruar atë që e don Allahu subhanahu wa taala në mënyrë indirekte ky hadith obligon mësim prandaj Buhariu e ka një kapitull në sahihun e tij dhe ka thënë kapitulli i diturisë para veprës do të thotë së pari kërkohet dituria pastaj vepra siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith men yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fi din kujt ja don Allahu të mirën ja mundson me kuptu këtë fe njohjen e kësaj feje Këto dy hadithet flasin për vlerën e diturisë dhe ata të cilët posedojnë diturinë. Siç jep shenjë ky hadith se kujt i është dhënë kjo dituri, është shenjë se Allahu ia ka dashur të mirën. Se ka thënë men yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fi din. Kujt ia don Allahu të mirën, ia bën me kuptu fejen, me njoft këtë dituri dhe me njoft me Allahun subhanahu wa taala, andaj kur dikujt i është dhënë kjo dituri, Dhe ai vepron me këtë dituri, është shenjë se Allahu ia ka dashtë të mirën atij robi. Siç është pjesa e parë e hadithit që transmeton Buhariu, se kjo dituri nuk mirret vetëm pasi Allahu t'ia mëson dikujt. Se në pjesën e parë, hadithin e parë të Buhariut ka thënë: "Jufaqahu fi dini", kujt ia don Allahu të mirën, ai mësohet dhe e kupton fejen. Ose në pjesën tjetër, Allahu ia mëson, ia lehtëson, ia hap rrugën e të kuptuarit kësaj feje. Do të thotë kjo nuk bëhet dhe kjo dituri nuk arrihet vetëm se pasi Allahu kujt don ja hap dyert e kësaj diturie, pastaj hyn kjo dituri në zemrën e tij. Përndryshe, përndryshe nuk arrihet. Do të thotë kjo dituri nuk arrihet vetëm se me marrjen e shkaqeve, do të thotë me mundimin e njerit, Nuk arrihet vetëm me këtë, patjetër duhet me kanë edhe një diçka tjetër, dëshira e Allahut që me ja hap dyert atij personi që ai me arrit këtë dituri. Siç flet kjo hadith se njeriu nuk i thuhet faqih, që e ka kuptuar këtë fe, derisa ai nuk vepron me këtë që e ka mësuar. Nga sa kemi përmend, përmendëm më herët se Allahu azza wa jall më së shumti e urren Dhe vazhdon kjo umet duke qëndrue fjalën e Allahut subhanahu wa taala dhe kjo është pjesë e hadithit fillimit ku flet pejgamberi s.a.s. se kujt ja don Allahu të mirën ja bën me kuptu fen. Ndërsa kjo nuk ndodh me qenë njeriu i ditur vetëm se pasi të kapet për të vërtetën dhe të kapet për atë çka e ka thënë Allahu subhanahu wa taala, derisa ummeti kapet për të vërtetën dhe kapet për këtë dituri që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata janë të cilët kanë qëndruar në këtë çka thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të vërtetën. Dhe kjo jep me kuptu se dijetarët të cilët veprojnë me këtë çka ka zbrit kanë me qëndrua deri në ditën e Kiametit. Siç flet hadithi në transmetime të tjera Këta janë ata të cilët e formojnë palën e ndihmuar që i ndihmon Allahu subhanahu wa taala dhe i ruan deri ditën e Kiametit dhe s'ka mundësi armiku me i bo dam, siç ka ardhur në disa rivajete, nuk ju ban dam atyre ata që i luftojnë, por nuk ju ban dam këtyre as ata që nuk i ndalin ndihmë. Do të thotë, nëse musliman të rrinë. Andaj disa prej ulemave kanë nda në dy palë njerëzit, apo grupën e shpëtume, që e ka përmend hadith firkatun naxhija, grupa e shpëtume, dy palë. Kanë thanë, pala e ndihmume, ajo grupa e shpëtume, kanë thanë, është sikur me bo një rreth t'madh, apo është grupa e madhe. Mesin asoj grupe, Siç ka thënë edhe në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e cila flet edhe kjo hadith për vlerën e diturisë, "Men ja'a masjidi hadha", kush vjen në këtë xhamin time, "Lam yatihi illa li khairin", dhe nuk ka ardhur përveç se për të mirë, "Yata'allamuhu", për me mësu dikan au yu'allimuhu, për me kërku diturin apo për me mësu dikan tjetër, ose ka ardhur si mësues, Allahu Azza wa Jall ja mundson atij me zgjedh një rrugë prej rrugëve të xhennetit. Wa innal malaikata latada'u ajnihataha ridan li talib al-ilm. Dhe vërtet melekët i lëshojnë krahët e tyre për kënaqësinë e tyre që kanë ndaj kërkuesit diturisë. Wa innal alim vërtet për dietarin la yastaghfiru lahu man fi samawat. Kërkojnë falje për të e pejgamberllokut, e pejgamberëve. Gjithashtu, dijetarët që e marrin këtë dituri dhe veprojnë me të, ata janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Pastaj flet se për dijetarin kërkojnë falje edhe banorët e qiellit, edhe banorët e tokës, madje edhe peshqit n'deti. Dhe pastaj kërkimi i diturisë është një rrugë prej rrugëve e cila çon në xhennet dhe kjo është mjaft për vlerën e diturisë, sikur t'ishte vetëm ky hadith do ishte i mjaftueshëm. Gjithashtu, kjo dituri është mbrojtëse me lejen e Allahut subhanahu wa taala nga sprovimet edhe sherret dhe sprovimet që do të paraqiten para kiametit. Sa herë kur paksohet kjo dituri apo i largohen kësaj diturie, shtohen sprovimet, shtohen fitnet edhe të këqijat. është shkak në daljen e këtyre shenjave të kiametit, në dhe të paraqitjes, zinas, vrasjeve edhe gjitha të këqija tjera. Siç shihet nga hadithet, sikur shkaku i qëndrimit kësaj bote, është dituria, apo kjo dituri. Kur të ngritet kjo dituri, edhe siç ka ardh n'disa rivajete, apo, jakbidul ilma, ka thonë Pejgamberi a.s., inna Allah la jentezi'ul ilma intizaan, Allahu nuk e merr nuk e ngrit këtë dituri ngritje jentezi'uhu min suduril ulema me ja ngrit me marr prej gjoksit dijetarëve mirëpo dituria mirret me vdekjen e dijetarëve edhe ngritet me kohë mirëpo kur të ngritet për një herë është para ditës së kiametit kur të vjen ajo fryma edhe vdes ajo pala e ndihmuar nga Allahu subhanahu wa taala dhe kur të vdes dhe nuk mbet kjo dituri dhe nuk mbet ky besim në tokë dhe nuk mbesin dijetarët shkatërrohet kjo botë jep shenj se shkaku i qëndrimit të kësaj bote është vetëm për shkak të kësaj diturie e cila ekziston n'tokë. Atë ditë kur të ngritet dhe s'mbet asgjë në këtë tokë, siç ka ardhur n'hadith tjetër, se njerëzit më të këqinj do ta përjetojnë kiametin, ka thënë transmetuesi, më të këqi se sa ehlul jahiliya, më të këqi se jahilieti që kanë jetuar para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë njerëzit më të këqinj Në botë do ta përjetojnë Kiametin. S'do të ketë besim hiç. Shkaku i besimit dhe shkaku i kësaj diturie qëndron kjo botë. Kur të ngritet kjo dituri, vjen Kiameti. Andaj kjo dituri është mbrojtëse e njeriut, e mbron njeriun prej këtyreve të këqijave dhe e mbron prej sherreve, fitneve para Kiametit. Për ato thotë Allah subhanu wa ta'ala, Se ata të cilët kanë qenë para islamit dhe nuk i ka ardhë dituria, nuk e kanë dëgju fjalën e Allahut, ju thuhet se janë mushrik, edhe pse kanë qenë injorant. Përndryshe Allahu s'i kish qujt se është mushrik. Ue in istexhareke ahadun minel mushrikin, nëse dikush prej mushrikve, apo e shihni ajetin, se si Allahu e quan mushrik, Para se me pas ai diturinë, Ue in istejareke ahadun min el mushrikina, nëse dikush prej mushrikëve kërkon prej juve me i dhënë siguri, fe ajirhu hatta yasma kalam Allah, mbaje në siguri, jepja sigurinë derisa të dëgjon fjalën e Allahut subhan. Mundësoja epja sigurinë dhe mundësoja le të dëgjon ai duke qëndruar në sigurinë, nën sigurinë tona, mundësoja le të dëgjon fjalën e Allahut. Nga se në fund ka thënë, li ennehum kaumun la ja'lemun, janë popull që nuk dinë. Me gjithë atë që ata nuk e dinë këtë fe, Allahu subhanahu wa taala i ka quajtur mushrik. Dhe kjo është një dobi prej dobive me të cilën argumentohet disa prej ulemave Nexhdit siç kur janë nipat e Muhammed ibn Abdul Vehabit dhe prej tyre thotë edhe Muhammed ibn Abdul Vehabi se nuk e dalon atë person i cili në esencën e besimit nëse i ban shirkë Allahu subhanahu wa ta'ala të quhet mushrik Edhe ai, mirëpo nuk lejohet lufta ndaj tij, ngase Allahu subhanahu wa ta'ala i ka quajt mushrik ata të cilët nuk kanë ditë para se me i ardhë dituria, i ka quajt mushrik. Emrin e marrin mushrik, mirëpo rregullat, hukmet ndaj mushrikëve të cilëve ju ka ardhë dituria dhe atyre që s'u ka ardhë dituria, pastaj dallojnë. Pastaj Allahu ka thënë: "Am ittakhadhu min dunihi aliha" dhe ia kthejnë shpinën. Na thot, shkaku që njerëzit ia kthejnë kësaj thirrje shpinën është injoranca, mosnjohja e kësaj feje. Na thot, Allahu ka përmendur se mëkatet, amoraliteti, shirki, kufri, kthimi i shpinës të vërtetës, zullumi, të gjithat i ka përmend me injorancën. Mosnjohja e kësaj diturie është shkak që njeriu bjen n'gjitha këto ndalesa të cilat ka përmendur Allahu subhanahu wa taala. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ka përmend një hadith se i ka nda njerëzit llojet e njerëzve me këtë dituri. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem se shembulli i njerëzve me këtë vahjin që ka ardhur është sikur shembulli i shiut, i cili bjen në tokë. Edhe një pjesë e tokës është çka e merr këtë ujë e thith. Edhe e jep bereqetin. Një pjesë e tokës është çka e mban ujtin, nuk e thith, dhe njerëzit e shfrytëzojnë atë ujë, e shfrytëzojnë atë ujë. Dhe një pjesë e tokës është e cila e thith atë ujin, mirëpo s'jep bereqet. As ajo s'ngjallet, as bereqet nuk jep. Na thot njerëzit me këtë dituri janë këtyre llojve. Nëse është prej atyre që e marr këtë dituri edhe vepron me ta është sikur shembulli i asaj toke që e merr atë ujin edhe jep bereqet edhe vepron me ta edhe ia shohin hajrin edhe tjerë dhe këto janë grup prej grupeve të lafdruma apo njeriu do të me qenë i palës dytë së paku sikur ajo toka që e mbanë këtë dituri e mbledh edhe e jep tjerëve sikur ndodh që ka ardh n'hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Je sikur shembulli i tokës që e ka mbledh ujin mirëpo ja kan pa dobinë njerëzit nuk e ka thith me dhon bereqet mirëpo e ka mbledh ujin po ja kan pa hajrin tjerë dhe kjo është pala e dytë grada më e ulët n'marrjen e diturisë ose munesh me kan i palës tretë e cila është prej tokës e cila e thith kët ujë po s'jep as bereqet as vet nuk ngjallet wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik